Yaşlanğan gözlər, boğulğan sözlər, izzətdə bugün qəmlənən yüzlər. Yaşlanğan gözlər, boğulğan sözlər, izzətdə bugün qəmlənən yüzlər. Hər yerdə təkbir, bolğaçqa səbir, titrəməkdə tağutlardır. Hər yerdə təkbir, bolğaçqa səbir, titrəməkdə tağutlardır. Şəhid qanlar, bidakar canlar, minlərcə mana himmətdə ular. Şəhid qanlar, bidakar canlar, minlərcə mana himmətdə ular. erkek menasi cennet azası, İzdeydu her an Allah rızası erkek menasi cennet azası, İzdeydu her an Allah rızası Ricallar bilen pekkanlar bilen Nurlandı İslam ensarlar bilen Kütletti dinni, muhacir qini Parledi bugün xilafet dini kuvveti, kuvvet, tip cesaret Kuruldi mana şer'i xilafet Xilafet bilen küller erveten Küller zulümden bagri ezilgen Mezlum musulman, bolsa yığligan Emdi ne, kılmakta veyran Mezlum musulman, bolsa yığligan Emdi ne, kılmakta veyran Yüz yıllık ötmüş, bular emdi çüş Yok bizde emdi kafirden ürküş Yüz yıllık ötmüş, bo'lar amdi chush yo'q bizda amdi kofirdan nurkush ay bag'rilaqda qolma hayratda yo'qki ket zulm bu xilofatda ay bag'rilaqda qolma hayratda yo'qki ket zulm bu xilofatda Alloh biz bilan shunga biz kulgan bo'ldik amdiha izzatni bilgan Alloh biz bilan shunga biz kulgan bo'ldik amdiha izzatni bilgan kofirda shu hal, topmoqda zavol yashaymiz amdi titratib qolgan qissas intiqom olimiz davom kofirga asla bermaymiz orom ey mu'min erkak bo'lsa pok tilak borg'u hayotda cho'qim bir o'lmak qalbinlar yaqin oli bo'l din qurildi mana xilofat bugun kelinsaplarga bu sharaflarga yetaylik ketgan pok shahidlarga kelinsaplarga bu sharaflarga yetaylik ketgan pok shahidlarga bildirin qulluq allohga to'liq bo'lar muizzat buningdan ortiq бүлдіру құллық аллаһқа толық болар мұіззәт бұныңдан артық болса дәртлер мың аллаһқа итің хилафат болған аятқа қайтың болса дәртлер мың аллаһқа итің хилафат болған аятқа қайтың болса дәртлер мың аллаһқа итің хилафат болған аятқа қайтың болса дәртлер мың аллаһқа итің хилафат болған аятқа қайтың